наша вчорашня колія. Матрос непомітно для всіх зітхнув, зиркнувши на ескімоса, який тримав за шлею головного пса. Те саме йому п'ять хвилин тому пропонував Нансен, і матрос чекав, щоб до цієї думки дійшов бодай ще хтось. Думка Макмілана видається слушною, сказав Раймон, а лорд Домбо тільки скосував на француза. Жак Антуан кивнув а тоді вирішив перестрахуватися. Мосьє Скімос, як ви думаєте? Хай думають собак, засміявся Нансен, потріпавши за вуха рудого пса, який по-своєму зрозумів цей вияв ласки і почав піднімати своїх товаришів. Але Нансен знову взяв його за нашийник і Пірі ображено скавульнув. Місяць підібрався досить високо, вже не грузнучи по колінам в снігах і вилка пішла по його темно-синій стежці. Він мав рухатися проти годинникової стрілки далі й далі на схід, і Булат вирішив увесь час іти місячною стежкою, яка поки що вела їх до мису Весткап. Так легше помітимо свою вчорашню колію, сказав він сам собі, тягнучи за мотузку мерзлого тюлені. Тепер бодай не доводилося махати ліхтарем. Жак Антуан легко йшов назустріч місяцеві. Але цього не можна було сказати про собак. Намети і три тюленячі туші були для них досить важкою поклажею. Нарти часто заносило вбік, і Нансен, який єдиний нічого не ніс і не тяг, раз по раз підтримував хуру або брався підпихати, і частіше цьохкав батогом над головами тварин, які ображено озиралися на свого каюра. Жак Антуан їхав і голосно співав. І той спів було чути навіть при попутному свіжакові, що дмухав у спину і допомагав іти. Та що більше дороги лишалося позаду, то настрій у Булата дужче підупадав. Учора вони не влучили в ціль приблизно на півтори милі. Тепер після зупинки подолали кілометрів чотири або й усі п'ять, а вчорашньої колії і досі не перетнули. Дивно реагує на неприємності цей француз, подумав Блад і різко свиснув каюрові привал. Ви не могли б їхати мовчки, сказав Макмілан і сплюнув у сніг, який розсипався під ногами дрібним горохом. Такого снігу вчора не було. Раймон мовчки перекинув свого тюленя, копнув його носаком. Жак Антуан спитав, а чи не проминули ми свою вчорашню колію? Про це здогадувалися вже всі, і нікому не хотілося відповідати французові, який знову опинився в ролі Касандри і викликав на себе загальний гнів. То якого ж ти, дідька, всю дорогу щебечеш? по французькому вилаявся Раймон. Жак Антуан вважав за краще змовчати. Схоже на те, що ми її проминули, кволим голосом сказав матрос. Він стомився і від тюленя, який виявився дуже нелегким, і від постійного передчуття лиха. Райман пробурчав. Тепер ви знову нас опитуватимете. Влаштуєте плебісцит? Чорна борода заросла інієм, і молодий бельгієць нагадував їдкого дідка. Раніше цю роль виконував британський Лев Мілтон кощавенький водій неіснуючого тягача. Я геть знесилився, подумав Булак, але мені боляче слухати нарікання цього хлопця. Змерз, мозок мій захолов і втратив здатність ворушитись. А вголос Булат сказав Ітимемо й далі в цьому самому напрямку. Він глянув назад, де й досі спалахували рожеві стріли. Полярне сяйво мов би, підтверджувало його слова. Доїдемо до мису, уже твердішим голосом проказав Булат, а там далі понад бар'єром. Вордомбо по Страдницькому зітхнув. Коли ж доїдемо? Оце встряв. З мого боку було непробачним авантюризмом, гідним хіба що білих людей, докінчив думку Пітер Макміллен. Булат остережливо глянув на обох, тоді згадав недавню сварку в клубі тридцятирічних.